Pirmas laiškas Timotiejui. Paulius, Dievo mūsų gelbėtojo ir Kristaus Jėzaus mūsų vilties paliepimu, Kristaus Jėzaus apaštalas, Timotiejui tikram savo vaikui tikėjime. Malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo tėvo ir mūsų viešpaties Kristaus Jėzaus. Dar keliaudamas į Makedoniją, aš prašiau tave pasilikti Efeze ir įsakyti kai kuriems, kad jie nemokytų klaidingų mokslų, neužsiminėtų pasakomis ir begaliniais kilmės sąrašais, kurie veikiau kelia ginčius, negu yra pravartūs išganingiems Dievo sumanimams, įgyvendinamiems tikėjimu. Šio priesako tikslas yra meilė iš tyros širdies, geros sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo. Kai kurie nuklydę nuo šių dalykų paskendo tuščiuose plepaluose. Jie norėtų būti įstatymų mokytojais, nors nesupranta nei ką kalba, nei ką tvirtina. Mes žinome, jog įstatymas yra geras, jeigu žmogus juo deramai naudojasi, suprasdamas, kad įstatymas skirtas neteisiajam, bet nusikaltėliams ir maištininkams, bedieviams ir nusidėjėliams, nedorėliams ir netikėliams, tėvažudžiams ir motinžudžiams ir žmogžudžiams, paleistuviams, sanguliautojams su vyrais, vergų pirkliams, melagiams, kreivai prisiekiantiems ir visiems, kurie priešinasi sveikam mokslui. Taip moko palaimintojo Dievo garbės Evangelija, kuri man yra patikėta. Aš esu kupinas dėkingumo mūsų viešpačiui Kristų Jėzui kuris mane sustiprino ir palaikė tinkamu užimti tarnystę. Nors anksčiau esu buvęs pikžodžiautojas, persekiotojas ir smurtininkas. Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanimo ir netikėjimo. Bet mūsų viešpaties malonė įsiliejo besaiko kartu su tikėjimu ir meilė Kristuje Jėzuje. Tai tikras žodis ir vertas visiško pritarimo jo Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Todėl ir buvo manęs pasigailėta, kad manyje pirmame Kristus Jėzus parodytų visą savo kantrybę, duodamas pavyzdį tiems, kurie jį įtikės amžinajam gyvenimui. Amžių karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam Dievui te būna garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen. Šituos pamokymus aš perdodu tau, sūnau Timotiejau, pagal ankstesnės pranašystės apie tave, kad jų stiprinamas kovotum gerą kovą, išlaikytum tikėjimą ir gerą sąžinę. Jos atsižadėjus, kai kurių tikėjimo laivas sudužo. Iš jų yra Jimenėjas ir Aleksandras, kuriuos atidaviau šitonui – kad jie išmoktų nebepiktžodžiauti